šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski islam sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je gledajte što radi za nas. Direkt kontriraju u ovom ajetu. Žele da mušnici budu zadovoljni načinom, načinom njihovog ispovjedanja islama. Jad, jeda, čemjer i tuga. Ljudi sa bradama do pupka žele da o njima evropljani misle dobro. A uzvišeni kaže, bolje ukjeri da mušnici budu koliko gotovo njima ne bude povolji, a ovi žele da ih zadovolji. Šta ovdje nije u redu? A on poslao poslanika, sa čime? Sa uputom, sa ispravnom vjerom. Znači ti nećeš ni uputu, ni hoćeš ispravnu vjeru, lažeš, hoćeš da zadovoljiš Allahove neprijatelje. Pa da dobiješ povelju, savez za promičbu demokratije. utječem se Allahu od ovakvih diploma. فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي Jasab stao i kupuje svojoj hanomi poklone. Dogovoreno sve. Ashab diže ruke i kaže gospodaru moj, ja tražim tvoje zadovoljstvo. I dobija uput. Kupuje Ashab sebi, kaže kupit ću sebi mač i konja. To je uradio. Kupio je mač i konja. Ne razmišlja više o ljepotici. Ne razmišlja više o svom ugledu. Upoznao sam ja šta je dženet, Meni je Allah poslani se sve rekao šta ja dobijam i gotovo stvar. Naš izbor je Islam. أحب بكاءهم جنح الليالي إذا استترت نجوم بالحجاب أحب بأن أراهم في سهو كظل الدوح في الأرض اليبابي أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da evo provede smo i danas lijep dan zaista na jednom lijepom, prelijepom mjestu na lijepim livadama našim bosanskim nisu mogli muslimani bošnjaci da odole, pa su prije vremena počeli i u malu riječicu skakati u vodu. Ta ljepota nisu mogli da odole. Zaista nam je danas bilo lijepo i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi našeg hađiva ismeta koji nas je počastio da budemo njegovi gosti i stavio nam svoj imetak na raspolaganje i tako nas lijepo ugostio naš program ide dalje, naš, naš skup je pod nazivom Naš izbor je Islam i sve ovo što govorimo i što radimo i čemu pozivamo, hoćemo da sebi prvo kažemo, a i onda i onima koji se o nama raspitivaju, svako ima pravo, tako oni tamo kažu, a mi ne kažemo tako, da nešto izaberu, a mi kažemo da ljudi i džini imaju samo pravo na jedan izbor, a to je da se drže islama, jer uzvišen je kazao, nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da me obožavaju. Evo, večeras, kao što je najavio naš brat iz sobe, imamo mi naše braće koji su vjerovatno željni svaku noć da čuju, pogotovo raštrkani po ome, Dunjaluku, evo nas večeras u prepunom mesđidu sa svih strana lijepi muslimana i svi u nas okuplja, kako kaže naš daje Enes, jedna zajednička ideja, jedna zajednička rečenica La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i ovo obraćanje, ako Bog da naše brata daje iza tahađića, bude nama svima od koristi i još veći moto da se što više usmjerimo u pravcu, naš izbor je Islam, pa bujrom Ehana Al-Fadil, sjedi na ovu prelijepu stolicu i uživaj, a mi ćemo uživati sa tobom.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 Allaha slavimo, Allaha veličamo i od Allaha uputu i oprost tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti do sudnjega dana. A zatim, draga moja braćo, plemenite i cijenjene sestre, Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu te bareke o ta'ala koji nas je uputio na pravi put. Jel da? Zahvaljujemo Allahu te bareke o ta'ala koji nas je uputio da mu zahvaljujemo što nas je uputio na pravi put. Elhamdulillahi rabbil alamin. Zahvaljujemo Allahu te bareke o ta'ala koji nam posla poslanika da ne bi imali opravdanja cijelo čovečanstvo, da ne bi moglo reći do mene nije došla istina. Alhamdulillah. Kako su šehovi najavili, naš izbor je islam. Mi smo davno izabrali. Kaže uzvišeni, Alif Lamim, Zalike il kitabu la rebe fi, hudelil mutaqi. Ova knjiga U nju nema sumnje. Kome je ona upustvo, braćo moja? Šta kaže uzvišeni? Kome je ova knjiga u koju ne smiješ sumnjati? Upustvo. Bogobojaznim. Hudelil muteqi. Oni i onima koji se boja late bareke o tala. Kad smo rekli da nam je islam vodilja, Kad potpišemo ugovor sa našim gospodarom Tebare Kevotala, a ugovor stoji Ja i Valedina Amenu, ovi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti patnje nesnosne? Borite se na Allahovom putu. I mecima i životima svojim. Drago i jedno i drugo. Ako smo izabrali ovu opciju, ne smije niko od nas da pomisli, a da ne bude potpisnik ovog ugovora. Ako smo izabrali islam, mi drugog puta nemamo. Uzvišeni kaže u ajetima koje smo rekli, Zalikel kitabu la rebe fi, hudallil mutaqin, zašto tražiti knjigu pored ove? Može tražiti samo onaj kome nije zalikel kitabu larebe fi uputa. On će tražiti drugu knjigu. On će tražiti druge opcije mimo ove. Jer nije od šta? Od hudelil mutaki. Njemu se ne sviđa i on kao da hoće da kaže da se ne može sa ovom knjigom izvijesti ne džemati, ne dva čovjeka, nego cijelo čovječanstvo na selame. Allahom vam se kune. Ova knjiga od gospodara Tebareke Otala nije došla da mi biramo hoćemo li ili nećemo. Da li ona u ovom vremenu nama odgovara ili ne odgovara. Ovakvo razmišljaju oni koji ne znaju gospodara Tebareke Otala. Prije svega, da li mi vjerujemo Rasulu, ali i selatu vas On kaže, nećete se nikad ujediniti na zabludi. Ovo kaže poslanik sallallahu alaihi vselem. Nikad se nećete ujediniti ono, osim na onome na čemu vam ja dolazim. Pogledajte danas filozofa. Pokušavaju da ujedine nemoguće. Zašto? Zato što ne vjeruju poslaniku sallallahu alaihi vselem. Jer da mu vjeruju ne bi pokušavali uopšte. Znali bi da nema od te opcije ništa da se formiramo po svaku cijenu. Džaba. Ako smo izabrali islam, islam je džemat. Islam je džemat. I to ne džemat po nahođenju. Kako tebi odgovara? Nego džemat koji ti je Allah naredio. Wa atesimu bi habli lahi džemija. Wa la te ferraku. Nije ti ostaljeno da biraš hoćeš li ove godine u onaj džemat ili u onaj ulazi u džemat Muhammeda sallallahu alaihi sallam ulazi ili izlazi do tebe jesi li se već jednom odlučio zašto si se izabro i šta hoćeš وَالَّذِينَ جَاهَدُوا fina lenehdijennehum subulena. Kaže Allah te bareke o tala. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputit. Hajmo naći odgovor. Šta to nama naš gospodar ovde kaže? Valladine džahedu, one koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putovima koji nama vode u uputit. Lomi Allah te bareke o tala e, kiću, onima koji lažu. Zar se boriš, zar si ti od onih koji se bore radi Allaha, a hoćeš u parlamentu? Hoćeš da mi kažeš da tebe, zato što se ti boriš radi Allaha, da te Allah vodi tim stazama? Smiješ li tu da pomisliš, a kamo li da kažeš? وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبَلَنَا One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputit. Kojim putevima, braćo? Zalike kitabu la rebe fi. Ova knjiga u nju nema sumnje. To su ti putevi. I ako te nema na ovom putu, ti nisi od onih valjadine džahedu tako mi Allah jednog jedinog. Nisi lažeš. Opravdavati se vremenom i prostorom da ovaj Kur'an neće davati plodove je obmana munafika i licenira. Lažu. Ovo samo mogu govoriti oni koji ne vjeruju u riječi Allaha te bareke o ta'ala wa kane haqqa na lena nasul mu'minin. Eto ko je na našoj strani. Kaže uzvišeni, ja sam se obavezao da ću pomoći robove svoje, da ću pomoći mu'mine. Jel mi to ne vjerujemo u ovu obavezu? Ako kažemo da Allah sve može, to moramo vjerovati. On je taj koji sve može. Allah sve zna, Allah sve čuje. Njemu ne može niko ništa. Kaj mi haka na njena nasru mu'minin? E ovaj nas će nas pomoći. Šta je problem? Šta je problem? Strah te rakete, strah te ljudi, strah te ovoga ili onoga. U tebi kada pojavi se fitna ili iskušenje, mora da se pojavi prije nego što kažeš Hazbun Allahu wa ni'mal vakil, reakcija koja? Fezadehom imana. Prvo mora da ima skoči od čega? Kažu, eto, svi su oko vas skočili. Svi se skupljaju da vas nema. Islama će biti Allahamit. Imate problem sa ljudima? Kojim ljudima? Kojima nije cilj samo kako da se oni smjeste unutar ove planete i da im bude dobro i kažu da živimo lijepim, dostojanstvenim životom. Ima li dostojanstvenijeg života od šerijata, braćo moja? Šerijat je ibadet. Uspostava šerijata je ibadet. وَمَا حَلَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ kaže Allah. Nisam stvorio ljude i džine, osim šta? Da meni ibadet čine. Onda se do šerijata samo braćo dolazi ibadetom, a ne adetom, tradicijom, izborima svaki dvije, tri godine, lažima i prevarama. Do ibadeta se dolazi samo ibadetom. Do šerijata samo ibadetom. Nikako drugčije. Nikako drugčije. Kad bi bilo drugčije, šta bi onda bilo sa ovom vjerom? Onda bi ona bila krnjava. Ne bi je mi izabrali za islam. El jaume kmeltu lekum dinekum, vatantu alekum ne'mati, vareditu lekum ul islame dina. Ako je naš gospodar zadovoljan nečim, još je preće da tražiš, da svo svoje srce otvoriš, da on bude zadovoljan tobom. Kako? pa da i ti budeš zadovoljan ovom savršenom blagodati, savršenom vjerom. Zašto nisu zadovoljni islamom? Zato su jačili u parlament. Jer im ovo ne odgovara. Nisu zadovoljni onim čime je njihov gospodar za koga kažu da im je gospodar zadovoljan. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Kojom to opcijom možemo izaći na svjetlo? Ako ne, uputom. Allah te bareke ve letala, kako smo malo prije rekli, vodit će svoje robove, vodit će svoje robove uputom, nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati. Nadahnuće ih kako će se sačuvati džahennema. On će ih voditi, ko? Allah te bareke ve letala. Zar očekuješ? Zar očekuješ da te Allah vodi? A ti kradeš, dižeš kamatu, izmišljaš ibadete Miješaš istinu i laž i očekuješ, hoćeš da mi kažeš da tebe Allah voli pa si se tako nadahnu. Da se nečim što je nesigurno, hoćeš da ostvariš sigurnost. Zar nije u šarijatu sigurnost, braćo? Zar nije sa islamom sigurnost? Ima li ljepše upute od one koju ti Allah spusti na tvoje srce? Pa si siguran i miran. Pa to je plot tevhida koji ti nudi. To je ta akida koja ti nudi mir, savršenstvo vjeri i zadovoljstvo. Elem ne šrahleke sadrat. Zar nismo grudi tvoje šta? Prostorane mu činili. Zar nisu nam grudi prostrane braćo? Valahi jesu. Prelijep život u ovoj prelijepoj, savršenoj vjeri. I vidjet ćete čim čovjek ovo nema kod sebe, ove komponente, on počne da luta. On počne da luta. Zašto? Sa šehadetom nešto nije u redu. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Ovo prvo će biti ispravno u onolikoj mjeri koliko je ispravno ovo drugo. Jer Muhammedu Rasulullah je došlo da potvrdi la ilaha illallah. I nemojmo sebe lagati. Koliko ti je ispravno Muhammedu Rasulullah toliko je ispravno ila ilaha illallah. Druge opcije nema. Druge opcije nema. A gledajte danas. Zar umet ne, ne vrši nekakve probe, eksperimente sa ovom vjerom? Igraju se sa Allahovim ajetima. Može ovako, može onako, jest, ali takva su vremena. Može i tako. Hoće da sastavi nešto za što je naš poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao da je nemoguće sastaviti kao po posvaku cijenu radi jedinstva. Ko je ovdje lud? Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nećete se nikad na tome ujediniti. A ovi kažu hoće. Možemo. Hajmo po posvaku cijenu. Mi želimo samo da bude sloge. Lažite. Vi da želite slogu. Fela wa rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tako mi gospodara tvoga Muhammede, Oni neće biti šta? Laju minun. Vjernici dok u svim svojim sporovima ovdje je došlo u arapskom šeđere, jel da, drvo. Neka me šeo ispravi ako budem pogrešio. Znači, ovako isprepletene, isprepletene grane, najmanji mogući spor rješava šerija. Najmanji mogući spor među nama. A mi se sa njima sporimo oko toga. Gubije se vrijeme i dani i sati opisujući i govoreći ljudima šta je džemat. Ovo je žalost, braće. A sahabi Allahova poslanika, sallallahu veselem, nisu imali problema sa ovim. Nemamo ni mi, alhamdulillah. Nemamo ni mi, alhamdulillah. Objašnjavati ljudima, to je svakako naša zadaća. To je svakako naša zadaća. Dokad? Zašto gubiti snagu tamo gdje ne moraš gubiti? Ako je nešto drvo, ono je drvo i džabati. A Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kad su izabrali islam, to jest kad su ga izabrali, odmah čim su izgovorili šehadet, za njih je stvar bila gotova. I tačka. Što kaže Omer radi Allaho, nemoj biti ko lisica, samo šaraš. Sad si ovdje, sad si ovde. I pogledajte, kada govorimo, o dostavi Allahove vjeri, o prvoj generaciji muslimana. Zašto spominjati, kad kažemo Ebu Bekra, Omera, zašto spominjemo njih? Je to sato, samo zato da se mi divimo njima? Halde bin Velid, radi Allahu anu. Borili su se. Pa ovdje ova bitka, ovdje stotinu hiljada mušika, tamo 50, ne znam koliko. Zašto mi to učimo? Zašto učimo? Da bi se samo divili, onda bi bili kao ovi koji samo vole poslanika, ali salatu wasalam, kada je Mevlud, Mevlid, jel da? Sad ga vole, plaću, rasplaću se svi, a da bi plakali bolje, treba im harmonika. Veličaju Allaha neuzubila, treba im filharmonija, čitavo, da bi veličali naše gospodara. Da bi lagali na poslanika i obmanjivali narod. Jer je to najbrže sredstvo do para. Pa me tako i posjećaju na parazite, jer sam sam taj bio od muzičara. Najveći paraziti koji hodaju zemljom. A sabi Allahova poslanika, ali sela to selam. Što bi im došlo, nisu imali problema kao mi. Zašto ovo? Kako ovo? Zbog čega je to, to? Pa kako to? Ovi problemi jednom se mora staviti tačka. Zašto? Pa da staneš na svoje noge. Stani jednom na svoje noge. I nemoj miješat prijateljstvo ili je postupak. To nije isto. To nije isto. Dava je jedno, a prijateljstvo je sasvim nešto drugo. Ako smo izabrali islamu, A jesmo? Hajmo ga dostaviti drugima, braćo. Moramo se složiti da Allah, te Tebare, Kevotala, naš gospodar, voli da mu ljudi robuju, je jel tako? Jest. Allah voli da mu ljudi robuju. Da li mi trebamo kod sebe imati ovu komponentu? Da li trebamo kod sebe imati ovu želju? Da ljudi robuju Allah, Allahu Tebare, Kevotala. A ne kao danas što gledamo kako volonteri, djeca, omladina, dobrovoljno se prijavili da rade kao smećari. Kupi smeće kraj cesti. Dobrovoljno se prijavili da skupljaju ostatke piva, jel da je šta sve se nalazi po grmovima. Kad mu kažeš, pa bolam bio, jesi li danas odvojio makar pola sata, evo pola sata, za Allahovu vjeru, da robuješ Allahu. A džaba smeće skuplja. A džaba smeće skuplja. Allah te bareke u ta'ala, braćo moja, je učvrstio ashabe Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa su oni, šta? Oni su se bojali da neće biti provjereni. Bojali su se provjeri koja je bila zagarantovana od strane njihova gospodara pa je onaj strah da ne budu provjereni natjero ih da rade za Allahu vjeru. Strah da ne budu oni ti, eli flamim, e, hasiba nasu a jutra koja je kulu, amena mehum la juftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu da vjeruju? Oni se nisu vadili iz ovih ajeta, pa da su šta? Puno prije bili, jel predusretljivi, sad ćemo mi jer moglo bi biti belaja, hajde mi to sve lepo sredimo puno prije, dvije, tri, pet godina. Znamo mi da islam nosi sa sobom šta? Tegove. Moraš živiti islam, raditi islam, disati islam. Sve što imaš daj za islam. Jer si izabro. Allah traži one koji će šta? Žrtvovati, žrtvovati se na njegovom putu. Pa dok ti hodaš Allahom zemljom, i žrtvuje, žrtvuješ se. Moraš biti ubijeđen da će se ta žrtva šta isplatiti. I pobjeda dolazi sigurno. Tu nema sumnje. Onaj ko sumnja da ga Allah neće pomoć, on nije normalan. Braćo, ko sumnja da ga Allah neće pomoć, on u stvari ne zna na čemu je. On nije siguran da hoda stazom zbog koje i sebe vam, koje će ga Allah sigurno pomoći. Ili je skreno ili je nesiguran. Kako ćeš Allah dobiti pomoć? Kako će te Allah pomoć, a ti nesiguran? Kako očekuješ pomoć? A bez Allaha ne možemo ništa. Bez njega ne možemo ništa. Mi nemamo resurse. Nemamo kovi, jel da? Hvala Allah, nemamo ni recesije. Nema sve jedno, bila ne bila. Šta god da je. Nama uvijek Dobro. A oni samo gledaju i skočila 1%, 2%, kaže ova jedan nisam spavao čitavu noć. Što? Pa kaže skočila kamata. Ja reko spavao ko bubica. Ti razlike tebe i mene. Nećete šerija tetovam. Živite tegobno. Ko krene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. Vjerujemo mi što Allah kaže, moramo vjerovati. Ko Allahu ne vjeruje, on je šta? Nevjernik. Moraš vjerovati. Ko krene glavu od njegove knjige, On sigurno živi teško. Gledajte kako živi. Satraše se da upotpune ovo što se dešava u Japanu. Jel da? Pa i mi dobri bošnjani napraviše dvije Sergije za budiste. Da mogu još koji sebi kip napraviti. Nemaju kome davati ovdje u Bosni. Šalju dol. Ljudima koji jedu, aborti se, braću. Oni su zemlja koja mjesečno 70.000 abortusa ima. Za vašu informaciju. Od ti se, a sve su to većinom ženska djeca. Oni neće da se rađu ženska djeca. I onda to možete naći u njihovim restoranima. Servirano. Supa od dječijeg mozga. I muki pravi Sergiju njima. To je, kako je šeh rekao malo prije, čuli ste, osam godina su bili pomagači Čafira u Afganistanu. Ko? Logistika, Japanci dočekat ćemo mi njih na jedan stadiju, znate koji braćo, da će oni se nama okretati i govoriti, muslimani, nemojte dobiti, molim vas više. Nemojte više dobiti, ubi nas sve sa svih strana. Oklahoma, New Jersey, Japan, odoše kompjuteri. Jeste gledali, popijeli se na aerodrom, na one gore, pa gledaju kako im njihovi avioni idu. Šta je sad? Vratite se svojim božanstvima. Nosi more njihova božanstva. I muki šalje pare da kupe sebi nova. Malo im. Deti nama. Jer ako on ne pokaže, on se mora dodvoriti gospodaru bijele kuće, jel A ne gospodaru kjave, nego njemu, njemu. Ovaj ako vidi da on nije oživio bratstvo i jedinstvo i suživot, onda on nije onaj kakvi oni želi da on bude. Za razliku od ovih, oni više od njih ništa ne traže. Oni sad sami trče. Sami trče da im pokažu kako su oni europejski muslimani. Čuj, evropski musliman. <laughs> Gospodar vaša veličanstveno. I jesu. Evropski nemuslimani. <laughs> Lakše ovako. Gledajte, vraću. A šta nama nudi islam? Jel da? Ovo je žalosno. Mi se nasmijemo malo, jel da? Ali ovo žalosno. Žalosno isprav oni koji opravdaše na sve moguće načine. Mi smo, hvala Allahu Tebare Keotala, prošli jednu veliku fazu. Jel da? Neka iskušenja koja su bila prije, sad nam ko mušta na nos, sve jedno. Prije kad ti zatraži policajac, slično ti se malo ono, nisi još stabilan. Sad kad i dođe 300, sve jedno ti kod je došlo 1000. Šta ima veze? Šta ovo govori? Ovo govori da je sigurno kod nas se desila promjena. Da smo čvršći, inšala, da smo bolji, da smo jači i da razmišljamo malo pametnije. Sjećam se jednog šeha koji mi je dao nasihat, kaže, nemoj, kaže, davat neprijatelju motku u ruku da te udara. Vi dobro razmislite šta sam ja vama sad rekao. Nemoj, kaže, davat mu motku pa da te on njome udara. Sakrije, ona pa ti njega udari. Kad se malo prikući. Nemoj, kaže, davat motku neprijatelju pa da te udara njome. A Allah ljudima navodi primjere da bi pouku shvatili. Nadam se da ste me shvatili što hoću da kažem. Nešto se zašutilo. Ne trebam posebno mu pojašnjavati, jel da? Ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve su bili na pravom putu, jel da? Pa i Allah te bareke od tala poveo. Vodio ih. Kako? Pa su izašli kao najbolja generacija koja se ikad pojavila. Kako su to uspjeli? Mi kad govorimo o sadma, često spominjamo samo njihove bitke. Nije samo to, braćo. Asab kad napravi gre, bilo je po mjesec dana se tresu. Nije samo bitka. Ashab kad uči Kur'an, uči dva ajeta i ne prelazi dalje dok, nije, dok ove ne stavi u funkciju, što bi rekli. Ne prelazi dalje. Svaki su postupak odmjeravali. Je li skladu, u skladu sa istinom ili nije? Sve što su radili, Tražili su zadovoljstvo koga? Njihova gospodara. Kako smo rekli na početku, vele dine džahedu, fina le nehdijenehum subolena. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo putevima koji nama vode uputiti. Jel to Allah nadahnu ljude putevima koji nemaju nikakve veze sa šerijatom? Da li je Allah nadahnuo čovjeka da on sjedne i napiše za tebe, kako danas šej kaže, zakon, izudarate nekom kafani i još te kazne sa 200 maraka, moraš platiti. Jel Allah nadahnuo ovog čovjeka za ovo? Da li je Allah nadahnuo čovjeka da se prijavi, da se organizuju ovakve skupine? Je li ga Allah uputio da on stane u safu sa Dodikom i kaže ja ću tebe politički privar i za jedno 20 godina vićeš kad, ti, kad te trznem odjednom šerijan. Eh, evo ga. Šta ćeš sad? Da li je Allah nadahnuo takvog čovjeka da on napravi stranku? Stranka u goraždu. Je li nije? Nije, braćo. Zato što uzvišeni nadahne čovjeka i upućuje samo na pravi put. A ako bi neko rekao i misli da može ovako, on laže na Allaha, Allaha mi njega jednog jedinog. Zar će te Allah uputit da budeš novotar? Jesi li ti normalan? Zar će te Allah uputit da ti možeš nekad dignu kamatu? Jer vidiš kako ti je gospodar zabranio kamatu, pa te, jel da, došlo ti vrijeme koje Allah stvorio i sad ti nema šta da jedeš, moraš je digni. Kakvo ti mišljenje imaš o svom gospodaru? Erzak. Obskrba. Onaj čija obskrba nikad ne prestaje. Traži, dobit ćeš. Zar te Allah nadahnu da praviš koncerte o poslaniku? Jel? A ko te nadahnu da napadaš Allahove robove? Hm? Ko te nadahnu da im se rugaš? Ja znam ko? I njima vahis dolazi, jel da, još uvijek. Vidiš šta im sve radi. Na neki dan dolazi Gligorije u Mostar, u Karadžozbegovu medresu i drži ders medresantima. Braćo moja draga. Drži ders medresantima. I kažu, bilo je interesantnih tema. I vidjeli smo da ima dosta sličnih stvari. A kad Jusuf Rajmehula dođe u Meši ili neko od ovih daja, e on pravi fitru. On nije ni pro, ne zna ni šta je rekao Šejn Usret, ili ovaj ili onaj. Nema pojma šta je rekao. Ne interesuje ga. Ja se, ne smijem se lavom zakljeti, ali njih 199%. Nema i pojma šta je, šta je bilo kod više Jehova rekao. Ali odmah kategorički ne. Gligorije može, a ovaj ne može. Gligorije može da govori šta hoće, jer to je dobro. Mi smo kulti multi. I jeste, vi ste mutni. A ovi ne mogu. Hvala Allahu da smo uz ove što ne mogu. Ali vi ste vidjeli danas i prije da je moglo i moći će uvijek. Moramo i razočarati. Kako, braćo moja? Uzvišeni kaže da će bdit nad Kur'anom, tako? Allahu akvar. Šta ste sad? <laughs> Allah kaže, ja bdijem nad Kur'anom. Eto. Aj, svi se dignite. Evo, sve nas pobijte. Sve nas pohapsite. Šta ćete opet Kur'an? Ne možete mu ništa. Ne možete mu ništa. Allah obećava da će čuvati Kur'an. Kako? Uputit će robove svoje. Doće ljudine. Kad nećeš ti, doće drugi. Doće drugi. Inama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Doći ovi. Koji? Inama, braću u arapskom jeziku znači isključivo, znači inama samo ovo. Ovi opisani sad, koji idu u ajetu. Inama, samo ti. To su pravi vjernici. Koji? Koji vjeruju u Allaha, njegova poslanika, thumma lam yartabu više ne sumljaju. Zašto uzvišeni ovdje kaže sumelem jer tabu, ne sumljaj više. Pa zato što ide dalje. Zato što se bore na lahom putu životima svojim i mejecima svojim. I to je na kraju za krunisano čime? U laike homosadiku. E oni su iskreni. Koji? Pa ovi kad, kad su izgovorili da vjeruju Allah njegova poslanika i nema više sumnje. Čim nema sumnje, ustali su da se bore za Allahovu vjeru, životima svojim i mecima svojim. E, oni su u lajke u musadikun. Oni su iskreni. Molim Allah da budemo ti. Oni su iskreni. Ovo je jaki. Ovo je ubjeđenje. Ovo sve mora kod tebe da skloni. Ne smije biti trunka sumnje da će ova vjera dominirati. Huvel ladhi ersele rasulehu bil hudava dinil haqqa. Li uzhire u aladini kullihi valev kirel mušikun. On je poslao, ko? Allah. Poslanika. Sa čime, braćo? Sa uputom. Sa ispravnom vjerom. Zbog čega je poslao? Da bi je uzdigo iznad svih vjera. Zato je poslao. Valev kirel mušikun. Ne samo to koliko god to bilo mušnicima krivo, mrsko, nevojko, ona dolazi. A gledajte što radi danas. Direkt kontriraju u ovom ajetu. Žele da mušnici budu zadovoljni načinom, načinom njihovog ispovjedanja islama. Jad, bijeda, čemjer i tuga. Ljudi sa bradama do pupka žele da o njima Europljani misle dobro. A uzvišeni kaže, vele u kjerele mušikun. Koliko gotovo njima ne bude povolji, a ovi žele da ih zadovolji. Šta ovde nije u redu? A on poslao poslanika, sa čime? Sa uputom, sa ispravnom vjerom. Znači ti nećeš ni uputu, ni hoćeš ispravnu vjeru, jer lažeš, hoćeš da zadovoljiš Allahove neprijatelje. Pa da dobiješ povelju, Savez za promičbu demokratije. Utječem se Allahu od ovakvih diploma. Braćo moja, zahvaljujemo Allahu te bareke o tala na uputi. Ali gledajte, nemojte da se ovo svede, alhamdulillah. Ne, ne, ne, ne. ne. Zahvaljujemo na uputi, uputom. Zalikel kitabu la rebe fi. Ova knjiga u nju nema sumnje. Hudelil mutakim. Uzmi uputu, pa ćeš zahvaljivati na uputu kako treba. I bit će ti primljeno. A nemoj lagati. Smiješ li ući u parlament i reći, molim Allah da me ovo u Kabuli. <laughs> ne moguće. Odradiš bidat i kažeš, a dobro, ovi mogu, kod njih može sve. Nego zahvaljuj Allahu na uputi uputom. Primijeni tu uputu i opet zahvaljuj Allahu na uputi što ti je omogućio da budeš od onih veledine džahidofina na nehdjenom subolena. Od onih koji su na njegovom putu. Kako? Radom, zalaganjem, trudom, ali samo na način kako je ta uputa objavljena. Kur'an je, braćo, moja uputa. Sve je za nas lijek. Uputa. Sve što je u Kur'anu i sunetu, to je naša uputa. Sve što manje uzimaš, manje si upućen. Sve što više griješiš, manje, izgubit ćeš više upute. Kome je onda do kockanja? Kome je onda do igre, braćo moja? Zar se treba sa uputom igrati? Ha? Samo jednu kartu imaš za smrt. Nema dvi. Samo jedna. Izaberi sebi kompoziciju. Hoćeš prvi razred, drugi, treću klasu ili ćeš da te neko šta otkači. Sam sebi izaberi. Uzvišeni si je stvorio ovde, zašta? da mu ibadet činimo. A ibadet je, kako kaže še Islam Ibn Temije, sve ono što Allah voli od šta? Od riječi i dijela. Allahu ekfer. Vrlo jednostavno. Sve što Allah voli od riječi i dijela je ibadet, ono sa čim je zadovoljan. Pa ako ostaviš ovo, ako uzmeš nešto drugo, da bi došao do ibadeta, ti nisi siguran da je samo sa ovom knjigom i sa ovim dinom i sa ovom vjerom jedino ispravno moguće ući u, u džene. Zamisli čovjeka koji vjeruje, kaže u Kur'an, vjeruje, kad ga pitaš, vjeruješ li da ova knjiga daje ponos vjerujem? Vjeruješ li da je pobjeda muslimanova sa Kur'anom? Vjerujem. Vjeruješ li da je pobjeda sa sunetom? Vjerujem. Pa šta je sad problem? Zašto uzimaš nešto drugo? Jer ovo nije došlo samo da ti kažeš ja vjerujem. Da je to tako, to bi privilegiju dobio ko? Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam. Edu ila se bili rabik bil hikme. Bil hikme, jel da? Kaže Allah te barek na put gospodara svoga pozivaj mudro. Vidi sad, jest mudro, ali na putu gospodara. To je najmudrije. Samo vidi jesi na putu gospodara, ako jesi, e to je poziv. Jel da? Mnogi danas tako kažu, ovo je mudro. To je mudro, ne, mudro je to što ti smislio. A to je nama ogavno. To je za tebe mudro, a nama ogavno. Jer mudro je na putu gospodara našeg. Žrtva za ovu vjeru. Mora biti od nas maksimalna vraća. Na svakakav mogući način. Prvo za sebe. Da sebe izgradiš. Ako nemamo jedinku, nemaš ni društvo žene, djece, djecu, komšije, porodicu, ali prvo sebe. I da jednom za sva vremena potpišeš taj ugovor i čekaš. Jedan od sahaba Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, po imenu Sad, nije bio ugledan među svojim narodom. Nije mu nikako ugleda. Jel da? Siroma, miskin, niti ima dirhema, niti ima zlata, ništa nema. Kaže on, Allahu poslaniće, ako primim islam, šta dobijam? Kaže, džennet. Pa hoću biti sa Omerom, Omerom i Abu Bekrom? Kaže, hoćeš. I dalje u razgovoru kaže njemu, Allahu poslaniće, pa nema žene, neće me niko. Ja sam iskin, nemam uzaseni dinara ni dirhema, nemam para, nemam koza, jel da? Nemam ništa. A naš je četiri. Alhamdulillah, ravlame. <laughs> kaže, ja sam, nemam Allaho posljedniče. I kaže, Allaho poslanik sa Allaho viselem. Idi, pita sabi, tu Amar? Pet, pet za. <laughs> ja sam rekao, četiri žene. <laughs> I kaže, idi mu i reci mu da te ja šaljem i da prosim njegovu čerku za tebe. Ide sahabija i pravo na vrata. Kuca, Selam alaikum, alaikum salam. Šalje me Allahu poslanik sallallahu ve sellem. da mi dadneš svoju čerku za ženu. Rekao je da je zaprosim. Kaže njemu Omar, o sade, ti takav tebi da danim ženu. Čerku? Pa znaš da je ona najljepša ovde. Najljepša. A ja sam, kaže, namjesnik ovde Medine. Tebi da dadnem. Bježi, kaže, vrata, gubi se. A iman s druge strane vrata sluša. To jest njegova čerka najljepša u gradu. Kaže, ovo će ovo babo. Zar ćeš babo vratiti ponudu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Pa babo poslao ga poslanik, a ti se dvoumiš. Kako su oni volili Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Kako su ga volili Allahu akbar? I ka, ovo je svatanje suneta Muhammeda, alaihi sallatu wa sallam. Onoga što on kaže, Zar ćeš babo odbit, a poslani ga poslo da mu budem žena? Dogovori. Vjenčanje, nema ashab dinara da dani mehr. Kaže on, Allaho će vraća se. Allaho posljednice, kaže, nemam dinara. Ja nikad dirhem nisam vidio životu. Idi, kaže, Osmanu Aliju, ali i kaže, ne ti darnu. I oni su mu dali i više. I on miskin, on pare ponese i na pijacu. Oda kupi šećer lama, jel da, sebi jasno kakav posteljinu. Hoće se oženiti. Svoju hanumi da uzmem koji poklon. Međutim, taman dok kupuje, kraj njega prolaze konjanici. I jedan od tih govori i viče, nosi me konju moju u džernetske vrtove. Čuje ashab poziv u džihad. La ilaha ilallah. Kaže ashab, najljepša žena Punac mu, dobro držajući, jel da? Vidi, ja sam stao i kupuje svojoj hanomi poklone. Dogovoreno sve. Ashab diže ruke i kaže, gospodaru moj, ja tražim tvoje zadovoljstvo. I dobija uput. Kupuje Ashab sebi, kaže, kupit ću sebi mač i konja. To je uradio. Kupio je mač i konja. Ne razmišlja više o ljepotici. Ne razmišlja više o svom ugledu. Upoznao sam ja šta je dženet. Meni je Allah poslanik se sve rekao šta ja dobijam. I gotova stvar. Ja to vjerujem i završeno. E, dok malo napravim ženi kuću, pa da, trotova, pa hidrofot, pa vodu, pa sprat, pa... Ništa ne čeka ni sekunde. Još dovi Allahu i gospodar mu daje. Kupi konja, i kupi sablju znajući da će ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitati zašto ideš omota glavu. Sav se omota da ne prepoznaju ko je. Ja sahabi se uskomešali, kažu ko je ovaj? Ko je ovaj? Kaže Ali ja radijallahu an, pustite ga. Vidite, krenu u džihad pustite ga, ne dirajte ga. Ode sad u džihad. Na poziv svoga gospodara. Počela je žestina bitke pa je neko pogodio sadovo konja i sad je pao sa konja. Kad je pao, otkriju mu se rukavi. I on kako je zavraćao rukave da nastavi s bitkom, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, tako ti Allah sada kaže isto ti. Kaže, jesam Allahov poslaniće, ja sam. Žrtvovo bi, kaže, za tebe i oca i majku. Allahu akbar. Allahu akbar. Jesam, kaže Allahu poslanići. Kaže njemu poslanik, sallallahu sallam, o sade, za tebe od danas nema drugog smještaja osim džerneta. Šta mislite, kad je ovaj asab malo prije motivisan samo mu bez puno dersova, danas trebaš objašnjavati, hur je <laughs> hej, moli Allah da te uputi i kad vidiš džernet, gotovo, nema više raspraviti. Ja u njega vjerujem i sad samo čekam da uđe. Drugu stvar on dobije, poslani se svemu obavještava, kaže u džennet, nema druge za tebe osim dženneta. Šta mislite kad je on onda krenuo sa sabljom, da maše? Ma levo kerel moši kun, ha? <laughs> Levo, desno, jedan, dva. Nakon malo vremena, proču se glas da je sahabija preselio. I trči i poslanik sallallahu alejhi kroz bitku. Trči i čuva je za njega i uzima njegovu glavu i stavlja u svoje krilo. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam zaplakao. Pa je se nasmio, pa je se okrenuo. I kaže ashabi, Allaho poslaniće, uradio si nešto što nisi nikad do sad. Gledajte kakva su njihova pitanja, Allahu akra. Odmah šta je? Šta je da i mi udjelo sprovedemo? Šta da i mi uradimo? Samo reci, sve ćemo uraditi. Vama arsena ila rahmeta lil alamin. A tebe smo poslali kao milost svjetom. Čitao Kur'an objava i sunnet kao milost došlo. I ljudi danas odbijaju milost, kompletno je odbijaju, neće je. A hoće da im se smiluju na sunnjem danu. Traže je na sunnjem danu. Koji su tu kockari? I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže zaplakao sam za svojim drugom. Šta misliš, brate i sestre, da ti poslanik kaže da si njegov drug? Znaš li ti šta to znači? Da ti je poslanik drug. Hej! Allahu akbar. Molim Allah da nam da budemo njegovi drugovi. Amin. Da ga vidimo. Da ga zagrlimo. Molimo Allah da nas proživi sa poslanicima. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kaže nasmio sam se jer sam vidio da je postigao haud. A sam pitao šta je haud Allahu poslanici? Kaže to je rijeka bjelja od mlijeka, slađa od meda. Ko se napije neće više ožedniti. To je postigo. I kaže, a okrenuo sam se jer sam vidio da velikom zemljom trče hurije pa da ne vidim njihove podlatice. Zato sam se okrenuo. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Uzmite kaže njegov njegov mač i njegovog konja i nosite kaže njegovoj ženi i recite joj da je njega Allah oženio ljepšim od Naš izbor je islam, braćo. Ali islam, zapamtite dobro, islam koji je netaknut. Islam koji moraš braniti. Islam koji moraš čuvati. Islam koji je savršen. Islam koji je upotpunjen. Islam koji nije krnjav, islam koji nije manjkav, ne treba dodavati i oduzimati. Ne samo ne treba, nego ne treba ni davati da se oduzma i dodaje. To je naš posao, to je naš izbor. Ne samo da kažeš, moj izbor je islam i završena stvar, ne, ne, ne. Moj izbor je islam i ne dam nikom da ga dira. Velevu kerhel mušiku. Ne damo nikom da ga pipa, da dira, da mijenja, Ne damo. I molimo Allaha te bareke o tala da nas nadahne, učvrsti i uputi na ovome. Da budemo od oni koji su izabrali islam kao vodilju svoga života i koji će stojati na branicima islama i ne dati nikome da ga dira. Molim Allaha te bareke o tala da nas uputi na pravi put. Molim Allaha uzvišenog da nas pomogne na putu istine. Molim Allaha te bareke o tala da nam grehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti i sramote pokri. Molim Allaha te barek je otala da nas pomogne da izdržimo. Da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti na dunjaloku kaboru i na sudnjem danu. Molim Allaha te barek je otala da nam podari snagu na koju imamo. Molim Allaha te barek je otala da nam podari razboritost u govoru. Molim Allaha te barek je otala da nam podari iskrenost. Allaha molim da nas učusti stopama Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha te bareke o tala da živimo, umremo, radimo i da nas proživje da bude sa nama zadovolja. Molim Allaha te bareke o tala da nas nadahne izdržljivošću. Da nas nadahne onime sa čime će on jedino biti zadovoljan. Allaha molim da nas učusti na putu istine. Molim Allaha te bareke o tala da on nas načini čuvare njegova suneta i Muhammeda, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah te bareke o tala da budemo mi ti koji ćemo čuvati njegovu knjigu. Molim Allah te bareke o tala da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Allaha molim da nas pomogne. Molim Allah da pomogne našu braću koja se bore za uzizanje njegove riječi. Molim Allah te bareke o tala da sve oni koji spletkare islamu i muslimanima da ih kazni samo kako on to umije. Molim Allah te bareke o tala da naredi moru da guta njihovu ekonomiju. Molim Allah te bareke o tala da naredi, brod, naredi oblacima da guta njihove ratne brodove. Molim Allah te bareke o tala da ih ponizi. Molim Allah uzvišenog da ih ponizi. Molim Allah te bareke o tala da nas učusti na putu istine. Da nas stavi u safove muđahida. Molim Allah te bareke o tala da nam podari razboritost u oskodnim trenucima. Allah الله ملين دوبرستي إيمان إيواما في بوسيد دواء الحمد لله alamin. Subhanak allahumma wa bihamdik أشهد an la ilaha illa anta أستغفرك anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Šta kazati na ovako lijepe riječi, ovo još jedna potvrda i postek svima nama, kao kaže Allah Želešanu, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ako to ljepše govori od onoga koji poziva Allahu. Kad ovo raščistiš, bude sam pozivao Allahu, Znači, tvoj se govor mora slušati. Allah će narediti da se mora slušati. I radiš dobra djela i ono fino kažeš, moj izbor je islam, ja sam musliman, jasnom i kapvom i dlakom. Onda uz Allahu pomoć ima, znači, i dunjalučka i ahiretska korist. Ti si na dunjaluku društveno koristan a na onome svijetu ćeš vidjeti velike personalne koristi, što neće ostati uskraćeno ni na ovome svijetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi našu braću koja su nas posle večere, inače teško biti skoncentrisan, grah pa onda na kakvi makaroni, pa se to podudarlo, ali eto, alhamdulillah, nije dao izov, jer svako svoje ime tumači, osim ponekad ima izuzetaka. Izuddin, kaže jednom u Alžiru, opali braća uspjela da zarobe tamo one što i stalno ganjaju po šumi. Pa su rekli, kogod ne bude imao u imenu Din, ne može ostati živ, džabaj. Eto, to mu jedno da se pokuša izvući. Pa ovaj Nasruddin, ona je Izuddin, ona je ovaj, a ne smije se ponavljati, ovaj na kraju kaže, ja sam lavudin. Kad glava dođe jel, u pitanje, onda more biti i lav nije problem. Mora divlja životinja biti. Zato, znači, često ljudi sami sebe predstave. Znači, nekada, to je, i to je dobro, da čovjek, znači, opravda svoje ime. U ovom slučaju imamo Izzet Hadži. Ovo, ići, ćemo kasnije otkinuti i meni i izetu hađi ako Bog da i drugima znači to su kao što ja imam kaza tamo neko kad, koji, što često napada muslimane kažemo za njega ime ti je fino i prezme ti je fino ali posao ne valja a kod nas mora biti fino ime i prezme i amel osvali. Lijep posao. Allah da vas nagradi a sad se u slobodne strelce do sabaha. Allah da vas pomogne, a i našu braću. Kod nekoga nije sabah, kod nekoga, kod nekoga tek, znači je, u stvari kod nekoga je već sabah, ne znamo koga sve imamo na žici. Allah da vas nagradi. Assalamu alaikum. يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نحن إليكم